İnançlarının kıymetini sanki daha iyi biliyorlar. Daha şuurlular sanki. Ama o yüzden yani size dünyayı ve ahireti anlatmaya gelmedik tabii. Yani bazen haddimizi aşarsak lütfen kusura bakmayın. Evet yani kusura bakmayın derken bir de entel çıktı karşımıza programa başlayamadık. Şimdi uy, evet programa uy, başlayamadık. Bir dakika ne olur ne olur. Buyur, Aleyküm selam. Geç kalmadın. Ha. Hemen sana bir yer bulsunlar. Hemen otur. Program başlamak yok. Benim yerim Tam burası. ne Benim burası. Yedim daha. Sen nereden çıktın ya? Öyle. Kasıt kapağından çıktı. Bekledim. Nereden çıkacağım? Ağırdan geldim. Ahmet Kiliç ağabeyi çağırdı beni. Hatta burada horon gecesi varmış. Horon tepeye geldi. Sen horonu seviyorsun ya. Evet. Sen bu programı kaçırma diye. Yani demişti horon kadar tatlı bir şey. Eyol, eyo eyo. Horon tepesi olsun dediler. Bir yanlışın var ya. Bir yanlış anlamışsın. Sen demek ki hep onu düşündüğün için. Ben yanlış anlamadım. Bak kardeş. Ben... Leş leş leş leş Bahane dedim sen. Ne dedin? Bahane dedim sen. Yalnız bir şey mi söyledin? Bakayım bana bahane dedim. Ne dedim? Kardeş dedim. Oy! Dalın ayrısı. Hamsi gözlü dağına kadar kahveydi. Sen benim bana tanıyormuşum, babamı tanıyormuşum, dedemi tanıyormuşum, babamı tanıyormuşum, dayımı tanıyormuşum, dedemi tanıyormuşum. Benim adamı şeyler tanıyormuşum, amcamı şeyler Benim de takayla hamsi falan adamına çıktın mı? Benim de pulama yedin mi? Musul ekmeğini yağ, patlığı yedin mi? Ben kardeşim değilsin. He? Nerede kardeş olayım ben seni? Dur bakayım bana. Dur bakayım bana. Madem ben kardeşimsin bilirsin. Tavran kalığı, hamsi kalığı, nesindir? Ne bileyim nesin? Bilirsin daha Karadeniz'i değil misin kardeşim değil misin? Neymiş? Savunma bakanıydı. Ay! Ay! Şimdi bak. Evet. Ka tamam. Ne dedim geçiyordun? Yok yok bir şey demedim. Evet. Ya, bari adını söyle de adın nasıl sesleneyim. Adın ne senin? Demiye sağ ol. Sevgi. Allah Allah. Ne bileyim ya? Söyle. tahmin et daha. Ya ne tahmin edin ya? E sana ipucu vereyim o zaman. Benim adımın baş harfi Y'dir. İsmini söylemesek gitmeyecek. Evet. Bari ismini bulalım. Ye. Yeah. Yalçın, Teyildur, Yusuf, Bilemedi, Yakup. Bizim orada yoktur. <laughs> Yaşar, Teyildur. Yunus, Teyildur, Bilemedur. Yasin, Teyildur. Yasemin. Hocam bu kadar yaklaştı daha bu kadar kaldı. Yasemin, isme bak. Fah diyecekler adın ne? Yasemun diyecekler. ya ben Yasemun'a bir bakmıyor da ha. Ne peki ya söyle adını da. Ee, ben de ha o zaman. Benim adım Yamazan. <laughs> diyor. Yapamazlar. Evet. Bak biz çok uzaktan geldik. Program yapacağız. Lütfen seni yerini alalım. Bak bütün izleyicilerimiz bekliyorlar. Programı başlatamadık ya. Nereden geldiniz? Nereye geldiniz ya? Ya çok uzak yerden geldik ya. Nereye dur? Nereye dur? Tıpkı nerede geldiniz? Konya'dan geldik ya. Ee, Konya'dan geldiniz. E? Sağ değil mi? Ha? Konya buraya çok yakındır. Nasılmış? Pahasan duyulur. Konya'ya. Evet dediğin zaman da ha buyur burada yok derler. Ya. Oğlum. Ben siz Konya bulursunuz ha Konya bulursunuz ha. Ben nereden geldim biliyor musun? Ben nereden geldim? E sen nereden geldin? Ben nereden geldim? Oh, Of'tan geldim. Nereye gitsek karşımıza bir oklu çıkıyor. Her yeredir oklu. Her yerde oklu mu var ya? Her yeredir oklular, her yeredir. Her yeredir. Hamburg'da da var mı oklu ya? Vardır tabii ya. Oklular tabii kaldı kaldırsın da. Bak arka taraftakiler utanıyı kaldır abi ya. Orada kaldıranlar var. Her yerde oldular. Her yerde oldular. Dünyanın dışına bile oğlu vardı. Dünyanın dışında Ee, Merkür, Venüs, Jüpiter, Neptün her yerde. Daha bir şey değil mi? Ne bakalım? O güneş var ya güneş. Ne? Güneşin sobası sobasını oğlular yatıyor? Daha bir şey daha diyeceğim. Ahirete bile okuyan vardır. Ahirette bile okuyan var. Hatta geçen gün bizim Kabe'nin hocası beni çağırdı dedi ki Yamazan evladım gel bakayım buraya. Ben bir hocam da duruyorum öptüm. Dedi sen dolaşıyorsun Avrupa'ya, Asya'ya gidiyorsun, Amerika'ya gidiyorsun orada anlatıyorsun onlara. Peki duyduğumuza göre bir rivayete göre melekler pasileri ofluyor. birer melek ya. Her yere. Neyse öyle sayalım. Ya bu bu kadar övdüğü of. neye bağlı? Trabzon. değil mi? Ne dedin ne dedin? Evet Trabzon'a bağlı. Sana mı sorduk Trabzon'a bağlı diye? Bilmiyorsun işte ondan konuşuyorsun. Ne Trabzon'a bağlı diyorsun? Niye Trabzon'a bağlı değil Niye mi? Niye yıldın canım ne Trabzon'u? Nereye bağlı? Of direkt Allah'a bağlı diyor. duramazsın. Evet. Şimdi sen otur yerine. Hadi. Ben de onu diyorum. Şimdi siz oturun yerine. Çok özür diliyorum. Çok rica ediyorum. İşinize. Ben insanları görmediğim için rahat konuşuyorum. Lütfen rica ediyorum. Ben çok konsantre bozuldu yani. Lütfen rica ediyorum. Ben de onu diyorum işte. Seni yerine alalım. Ben programımı yapayım, ABS bana para verecekler. Yüzden dönüyor bana sonra. Tamam. Karadeniz'in tuttuğunu tutar. Ben indiremedim bunu aşağıya. Siz indirin. Buyur devam et. Buyur. Buyur.